บุ๊กทูเก้าสิบสี่คำสันธานหนึ่ง接続詞1รอจนฝนหยุดก่อน雨が止むまで待ってรอจนผมเสร็จก่อน 私が終わるまで待って。รอจนกว่าเขาจะกลับมา彼が戻ってくるまで待って。ผมรอจนกว่าผมจะแห้ง髪が乾くまで待ちます。ผมรอจนกว่าหนังจะจบ映画が終わるまで待ちます。ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว 信号が青に変わるまで待ちます。คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่あなたはいつ旅行に行くのですかก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ夏休み前ใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มええ夏休みが始まる前に ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม冬が来る前に屋根を直して。ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะテーブルに着く前に手を洗って。ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก出て行く前に窓を閉めて。คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ あなたはいつ家に帰ってくるのですか授業の後ครับหลั次の授業が終わったらหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้事故の後彼はもう仕事をすることができなかった หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา彼は失業後、アอเมริกาหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา เขาก็ร่ำรวยอเมริアอเมริกาเขาก็ร่ำรวย